Bab 9 Nalika Gusti Yesus tindak panjenengane mirsa wong WUTO lair mula para sekabate padha nyuwun pirsa Guru menapa sebabipun tiang menika WUTO menapa mergi tiang menika damel dosa utawi tiang sepahipun ingkang damel dosa Gusti Yesus ngendika Wong kuwi nggone WUTO ora merga dheweke gawe dosa lan uga ora merga wong tuane sing gawe dosa. Wong kuwi wuto supaya wong-wong padha weruh panguasane Allah, makarya ana ing wong wuto mau. Kita kudu nyambut gawe nglakoni ayahane Sang Rama sing utus aku. Mumpung isih awan, sebab sedelongkas banjur bengi. Ing wayah bengi wong ora bisa nyambut gawe. Sasuwene aku ana ing donya, aku dadi pepadanging jagat. Sawuse ngandika mengkono Gusti Yesus nuli kecoh ing lemah. Kecoe nuli diulet karo lemah, dileletake ing mripate wong wuto mau. Gusti Yesus ngandika marang wong mau. Lungo lan raupo ing blumbang Siloam. Siloam tegese diutus. Wong mau nuli mangkat lan raup bareng bali meneh mripate wis bisa ndeleng. Tonggo teparune lan wong-wong sing maune weruh wong wuto mau nggone ngemis padha muni. Apa iki dudu wong sing adate lungguh ngemis kae? Ana wong sing muni, pancen ya wong kuwi. Nanging ana uga sing muni, dudu mung rupane wae sing member. Nanging wong wuto mau kandha dewi, Inggih kula menika ingkang rumiyin wuto. wong-wong padha takon, "Kepriye kok saiki bisa kok nggo ndeleng?" Wangsulane, wonten tiyang namanipun Yesus. Damel luluan siti sekedhik, lajeng leletaken luluan wau wonten ing mripat kula. Kula lajeng dipun dawuhi raup wonten ing Blumbang Siloam. Kula inggih lajeng mriku. Sareng kula sampun raup, kula lajeng saged ningali. Wong-wong padha takon meneh, saiki wonge ana ing ngendi? Wong sing maune wuta mau mangsuli, kula mboten ngertos. Wong-wong nuli nggawa wong sing maune wuta mau marang para wong Farisi. Nalika Gusti Yesus ngulet lemah nganggo kecoe lan marasake mripate wong wuto mau beneri dina Sabat. Wong Farisi nuli takon meneh marang wong sing maune wuta mau. kepriye patrape nganti bisa ndeleng wong mau nuli mangsuli tiang menika ngleletaken bletok wonten ing mripat kula kula lajeng raup bibar menika kula saged ningali ana wong farisi sawetara sing muni mukal yen wong kuwi pinongkone saka Allah sebab dheweke nrak pernatane dina sabat nanging wong liyane meneh muni Mokal yen wong dosa bisa gawe kaeloan-kaeloan kaya wong iki. Panemune wong-wong mau beda-beda. Para wong Farisi nuli padha takon meneh. Manut kandamu, wong kuwi sing marasake mripatmu, yen mengkono kepriye panemumu bab wong kuwi? Wang sulane, panjenenganipun menika nabi. Nanging para penggedene wong Yahudi padha ora percaya yen wong kuwi maune wuto wiwit lair mula. Lan saiki bisa ndeleng. Wong-wong Farisi mau durung gelem percaya yen durung takon dhisik marang wong tuane wong sing maune wuto mau. Para wong Farisi nuli takon marang wong tuane, "Apa bener anakmu iki wuto lair mula? Kepriye dene saiki kok bisa ndeleng?" wong tuane mangsuli pancen menika anak kula lan pancen wiwit lair mila piyambakipun buta nanging bab kados pundi anggenipun sakmenika saged ningali kula mboten mangertos kula aturi ndangu piyambak sebab larinipun sampun diwasa saged mangsuli piyambak ature mengkono mau sebab padha wedi karo para penggedene wong Yahudi Porong penggedhe mau wis padha sarujuk yen saben wong sing ngakoni Gusti Yesus kuwi Sang Kristus bakal disebratake saka sinagoge pasamuane wong-wong sing nganut agama Yahudi. Kuwi sebabe wong tuane wong sing maune wuto mau muni. Piyambakipun sampun dewasa, kula aturi ndangu piambak. wong sing maune wuto mau banjur diundang meneh sarta ditakoni kowe ngakuo ana ing ngarsane Allah yen kowe kandha sabeneri sebab aku padha weruh yen wong kuwi wong dosa wangsulane bab piyambakipun menika tiang dosa menapa mboten kula mboten mangertos saperkawis ingkang kula mangertosi inggih menika kala rumiyin kula wuto sameneika kula saged sumerep. Pitakone wong-wong Farisi, kowe dikapakake, kepriye carane wong kuwi marasake kowe? Wangsulane, kula sampun sanjang nanging panjenengan boten kersa mirengaken. Menapa ginanipun pitaken malih? Menapa panjenengan ugi kepengin dados muridipun? Wong-wong Farisi mau nuli padha nepsu lan muni, "Kowe kuwi muridte." aku dudu aku padha murite nabi Musa bab nabi Musa kita wis padha ngerti yen Gusti Allah pancen wis ngandika marang panjenengane nanging mungguh wong iki aku padha ora ngerti asal usule wangsulane kok aneh temen panjenengan boten pirsa asal usulipun tiang menika mongko piyambakipun sampun damel mujijat, nyarasaken meripat kula kita mangertos pilih Gusti Allah boten miyarsaaken atur panyuwunipun tiang dosa. Nanging miyarsaaken tiang-tiang ingkang ngurmati panjenenganipun. Sarto nglampahi kersanipun. Wiwit dumadosipun jagat sepriki dereng nate wonten tiang wuto, wiwit lair milo, kasarasaken ngantos saged ningali. Menawi tiang menika boten saking Gusti Allah. mukal sagedipun nindakaken kaelokan kados mekaten. Para wong Farisi mau nuli mangsuli, "Kowe kuwi wong kebak dosa, sabadan sakujur, wiwit saka pucuking rambut tekan telapaking sikilmu. Tur wiwit lair mulo, lho kok arep mulang aku?" Wusanane wong mau banjur disebratake saka sinagoge. Gusti Yesus midanget yen wong sing maune wuta kuwi disebratake saka sinagoge bareng ketemu karo wong mau Gusti Yesus nuli ngandika Apa kowe percaya marang putraning manungsa Wong mau mangsuli Putraning manungsa menika sinten guru Kulo aturi ngandika agen supados kulo saged pitados dhateng panjenenganipun Pangandikane Gusti Yesus kowe wis ndeleng panjenengane ya kuwi sing saiki lagi ngandikan karo kowe ature wong mau kula pitados Gusti banjur sujud ing ngarsane Gusti Yesus nuli ngandika tekaku ing jagat iki supaya ngadili supaya wong wuto bisa ndeleng lan wong sing ndeleng dadi wuto ing kono ana wong farisi sawetara sing padha krungu pangandikane Gusti Yesus mau wong-wong mau padha muni, "Menapa panjenengan nginten kula inggih sami wuto. Gusti Yesus ngandika, "Menawa kowe wuto, kowe ora dosa. Nanging sarehne kowe kandha aku weruh, mula kowe tetep dosa."